Երեք տեղի ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը։ Վարչապետը հանդիպել է ուսանողների հետ։ Հանրապետությունում շարունակվում է աշտանացանը։ Հայաստանում է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հավանաբար կհանդիպեն դեկտեմբերի սկզբին։ Սպանվել է Փարիզի ԱԲ-ությունների ենթադրյալ կազմակերպիչը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոսյանն նոյեմբերի 18-ին ընդունել է Կալիֆոռնիայի Մոնտեբելո քաղաքի պատվիրակությանը քաղաքապետ Ջեք Հաջինյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են Ստեփանակերտ Մոնտեբելո քույր քաղաքների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Արցախի մայրաքաղաքի եւ Մոնտեբելոյի միջև կապերի հետևողական խորացումն ու ընդլայնումը, այն համարելով անկեղծ բարեկամության եւ փոխշահավետ համագործակցության ընդօրինակելի տարբերակ։ Նոյեմբերի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 65 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախարձակ գործողությունները լրացվել են։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը, որը վարում էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Քննարկվել են 2016 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքի նախագիծը, հարկային կրթության, սոցիալական ոլորտներին վերաբերող օրենքների նախագծեր, պատմում է Բելա Լալայանը։ Ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի ներկայացրած օրինագծերի փաթեթը պետական պաշտոնները զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայության մասին օրենքներում փոփոխությունների մասին էր։ Փոխնախարարի ներկայացրած մյուս օրինագիծը աուդիտորական գործունեության օրենքի մասին էր, որտեղ եւս նախատեսվում է փոփոխություն պայմանավորված խոշոր կազմակերպությունների կողմից պարտադիր աուդիտ ներկայացնելու պահանջը հանելու հետ եւ դրանով պայմանավորված կդիտվի աուդիտորական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի էական նվազում Աուդիտորական կազմակերպությունների համար սահմանված թվով 5 աշխատող աուդիտորներ ունենալու եւ դրանից 3 այլ գործատուի մոտ չաշխատելու պարտադիր պահանջները կխոչընդոտեն աուդիտորական կազմակերպությունների բնականոն գործունեությանը։ Հետևապես անհրաժեշտություն է առաջացել մեղմացնել աուդիտորական կազմակերպությունների նկատմամբ գործող պահանջները, մասնավորապես սահմանել թվով 3 աշխատող աուդիտորներ ունենալու պահանջ, ովքեր կարող են աշխատել նաեւ համատեղությամբ։ Օրինագծերի մի փաթեթ գործադիրի քննարկման է ներկայացրել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Լենստոն Ղուլյանը։ Իդեպ ըստ 2016 թվականի պետական բյուջեի ժամանակավոր անաշխատունակության ծախսերը 2015 թվականի համեմատությամբ կնվազեն 110 միլիոնով։ Լենստոն Ղուլյանը կառավարության քննարկմանը ներկայացրեց նաեւ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2016 թվականի տարեկան ծրագիրը։ Կարելի է վստահաբար ասել, որ կառավարության Երևան նիստին գործարարների համար սպասված օրինագծ գծերի փաթեթ ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանը։ Օրինագիծը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Գործնեությունը նոր սկսող հարկ վճարողներին երամցյա ժամկետով ազատել Արևտրի հարկի հաստատագրված վճարի եւ արտոնագրային վճարի հաշվարկման եւ վճարման պարտավորությունից։ Այդ կերպ նպաստելով սկսնակ հարկուճարողների ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու կայացմանը, ինչպես նաեւ որոշակիորեն կնվազեցվի գործարարության ռիսկայնության մակարդակը սկզբնական փուլում։ Հաջորդ փոփոխությամբ առաջարկում է նվազեցնել օրենսդրությամբ նախատեսված հարկվող օբյեկտը տաքսնելու կապակաց ցույց տալու համար տուգանքները գործող 50%-ի փոխարեն սահմանելով 20%-ի չափով։ Միաժամանակ առաջարկում է նվազեցնել նաև ձեռնարկատերական գործունեության առարկաների չգրանցման կամ պակասորդների հայտնաբերման դեպքերում կիրառվող տուգանքները գործող 15%-ի փոխարեն նախատեսելով 10%-ի չափով։ Օրենքների մեկ այլ փոփոխությամբ առաջարկում է հանել հարկերի մասին օրենքի 25-րդ հոդվածում սահմանված հաշվապական հաշվառումը եւ օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվառումը խախտումներով վարելու հաշվարկ հաշվետվությունները եւ տեղեկությունները սխալ կազմելու դեպքերում սահմանված 10% տուգանք։ Հաջորդ փոփոխությամբ առաջարկվում է հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետում բյուջե չվճարելու համար դույժի չափը նվազեցնել։ Յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գործող 1.5%-ի փոխարեն սահմանելով 0.1%։ Ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքի փոփոխությամբ առաջարկում է ԱՀ-ից ազատել զբոսաշրջային օպերատորի կամ գործակալի կողմից Հայաստանի Հանրապետության եւ օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մատուցող ծառայությունները ոչ միայն ԼՂ տարածքում, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող շրջագայությունների մասով։ Արարածած արժեքի հարկից ազատման արտոնություն է նախատեսում նաև հաստաբանական գործնեության համար, ինչի արդյունքում ոլորտում կսահմանի առավել օպտիմալ հարկային բեր։ Հարկային բերի թեթևացման նպատակով առաջարկում է ապավագրական գործականների համար նախատեսված շահութարկի 20% դրույքաչափը նվազեցնել սահմանելով 10%։ Փոփոխությունները նախատեսում նաև պետական գնումների շրջանակներում ապրանքների մատակարարման եւ ծառայությունների մատուցման գործակների մասով արարածած արժեքի հարկի վճարման կարգում։ Մասնարարպես առաջարկում է այդ գործակների մասով ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը հետաձգել միջև մատակարարված ապրանքների եւ մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման հաշվետու ժամանակաշրջանը ինչը կազատի նման գործակներ իրականացնող հարկվճարողներին լրացուցիչ դույժերի վճարումից։ Հաջորդ փոփոխությամբ առաջարկվում է առևտրի հարկով հարկման ռեժիմի դադարեցման համար սահմանված երամսակի ընթացքում մաքսային սահմանով ներմուծվող եւ սահմանին ավելացված արժեքի հարկից ազատված ապրանքների սահմանաչափը բարձրացնել 250 000 դրամի փոխարեն սահմանելով երամսակի համար 1 միլիոն դրամ որի արդյունքում որոշակիորեն կվերացվեն առևտրի հարկով հարկման համակարգի կիրառման խոչընդոտները։ Հաստատագրված վճարների մասին լողորենքի փոփոխությամբ ուսումնական հաստատությունների շենքերում տեղակայված հանրային սննդի օբյեկտների մասով Առավել բարձեցված հաշվառում իրականացնելու նպատակով առաջարկվում է նշված գործունեությունը հարկել հաստատագրված վճարով։ Ներկայումս գործող հարկման ընդհանուր համակարգի փոխարեն Գործադիրը 3 նաև քննարկել ու հավանության արժանացրել կրթության, առողջապահության, էկոնոմիկայի ոլորտներից մի շարք հարցեր։ Բելլալալայան այսօր Այսօր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Արցախի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ։ Ներկային նաև Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, դասախոսներ, հյուրեր։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ հանդիպումը ավանդական բնույթ է կրում։ Կառավարության ղեկավարը հաճախակի է հանդիպումներ ունենում ուսանողների հետ, նրանց ներկայացնում երկրի տնտեսությունը, բյուջետային քաղաքականությունը եւ հետագա ծրագրերը։ Երեք տեղի ունեցած կառավարության նիստում քննարկվել է 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Արայիկ Հարությունյանը 2016 թվականի բյուջեի նախագծից մի քանի մանրամասներ ներկայացրեց ուսանողներին։ Բյուջեն երևի 2000 2015 թվականին ծանոթ եք 87.2 միլիարդ ծախսայի մասով։ Դեֆիցիտը մեր 2015 թվականին եղել է 4.9 միլիարդ, 2016 թվականին նախատեսում է 2.8 միլիարդի շրջանակներում։ Բյուջեն ծախսայի մասով կկազմի 87.9 միլիարդ։ Մոտ 700 միլիոնով ավելացրել ենք ծախսերը, բայց զուգահեռ պակասեցրել ենք դեֆիցիտը։ 2015-ի համեմատ ինչ է փոխվել 2016 թվականի բյուջեում։ Պետական ապարատում տեղի են ունեցել կրճատումներ։ Մասնավորապես, վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում կրճատվել են մոտ 250 հաստիկ, մոտ 100 ծառայողական մեքենա, ընդհանուր առմամբ մոտ 800 միլիոն դրամ է կրճատվել պահպանման ծախսերի ուղղությամբ։ Սա պետք է շարունակել։ Բոլորս հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ մեր պետական համակարգը չեմ ուզում ասել ուրճեցված է կամ կարող եմ ասել ուրճեցված է, բայց չի համապատասխանում մեր երկրի, մեր հնարավորություններին։ Պետք է լինի ավելի փոքր։ Կա նաև իհարկե խնդիր, որ մենք լինելու անկախ երկիր պետք է այդ բոլոր ինստիտուտները ունենանք։ Վարչապետն անդրադարձավ նաև աճի տեմպերին։ Նա կոնկրետ թվեր ներկայացրեց, ինչ ենք ունեցել եւ ինչ ունենք այսօր հարկ վճարողներ 2007-ին ունեցել են 3235 հարկ վճարող 11 թվականին 4584 դինամիկան նայենք 11 թվականին 4584 14 թվականին 5110 նայեք 3200 4500 5100 ընդհանուր հարկ վճարողներ եթե մարդիկ կասկածում են որ չի զարգանում երկրի տնտեսությունը ապա որտեղից այսքան հարկ վճարող կա Եթե օրինակ մի քանի տարի առաջ ունեին 74 հացաբոլ կեղենի արտադրությամբ զբաղվողներ, ապա այսօր դրանց թիվը հասնում է 116-ի։ Նույնը նաև առևտրի, գյուղմթերքի, սննդամթերքի բնակավարներում է։ Ըստ վարչապետի, սա խոսում է այն մասին, որ մենք երկրում ունենք աճի բարձր ցուցանիշներ։ Այս շատ հաճախակի որ տեսնում ենք հասկացում են, սկսում եմ անուններով տալ։ Օրինակ ասում են հյուրանոց չեք հավատում, հիշենք, քանի հյուրանոց է բացվել Ստեփանակերտում Քանի կաֆե կամ ռեստորան է բացվել Ստեփանակերտում, Շուշիում, շրջենտրոններում, գյուղերում, Արայիկ Հարությունյան ուսանողներին ներկայացրեց առաջիկա տարիներին իրականացվելիք հիմնական ծրագրերը, այնուհետև պատասխանեց նրանց կողմից բարձրացված մի շարք հարցերի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հանրապետությունում շարունակվում է աշնանացանը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Նոյեմբերի 19-ի դրությամբ Քաշաթաղի շրջանում իրականացվել է 10035 հեկտար հեկ։ Ըստ շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության տեղեկանքի կատարվել է 6040 հեկտար ցանք։ Ստանվել է 4026 հեկտար ծորեն եւ 2015 հեկտար կարի։ Ամենաշատ հեկ 1000 հեկտար կատարվել է Կովսականի քաղաքային համայնքի օղատարածքներում։ Այստեղ արդեն կատարվել է 735 հեկտար ցանք, որից ծորեն 635 հեկտար, կարի 100 հեկտար։ Երկա առումով երկրորդ տեղում 800 հեկտարով Իշխանազորի գյուղական համայնքն է, որի բարելախողերը հիմնականում գտնվում են Թոմասարի տարածքում։ Կատարված երկի վրա ցանվել է 20 հեկտար ծորեն եւ 500 հեկտար կարի։ Արտաշենի գյուղական համայնքի դարձավ Թոմասարի տարածքում գտնվող բարելախողերից հետվել է 700 հեկտար որն ամբողջովին ցանվել է։ Չորեն 200 հեկտար, կարի 500։ Սակաբերդի գյուղական համայնքում կատարվել է 400 հեկտար աշնանացան։ Զորապի վարելախողերում կատարված 2500 հեկտար տարածքը նույնպես ամբողջությամբ ցանվել է։ Արաքսամերձ Միշնավանի քաղաքային համայնքի վարելախողերում ներկվել է 500 հեկտար տարածք, սակայն ցանքս առայժմ չի կատարվել։ Իսկ Որոտանի ավազանի Որոտան քաղաքային համայնքում 450 հեկտար երկի վրա կատարվել է 180 հեկտար ծորենի եւ 20 հեկտար կառուցանք։ Արևան Այկաժանի գյուղական համայնքում 600 հեկտար երկից 300 հեկտարն օգտագործվել է ծորենի, իսկ 150-ը կառուցանքի համար։ Հակարի գետի ստորին մաչափնակ առասպների Երիցվանքի գյուղական համայնքին պատկանող բարելողորում կատարվել է 620 հեկտար հեկ, ցանվել ընդամենը 370 հեկտար ծորեն իսկ սային թևում բացի աղավնոյից հացապիկի ցանց կատարում է նաև մոշաթաղի հակի եւ լեռնահովիտի տարածքներում սական այս մասում հիմնականում կազմամասն է կատարվում Սրբարչակալնիկ ու վարչան պես Լևոն Սիմոնյանի տեղեկությամբ շրջանի արտերում աշխատում են 60-ից ավելի տրակտոր որոնց մի մասը բերվել է հարևան Սունիքի մարզից Եղանակային պայմաններից ելնելով ցանցը նոյեմբերի 18-ի դրությամբ դադարել է բայց հուսանք շուտով կստեղծեն պայմաններ, որ ինչպես նախատեսված է շրջանում մոտ 15000 հեկտար աշնանացան կատարվի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքին, ով Հայաստան է ժամանել տնտեսական հարցերով հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստի մասնակցելու նպատակով։ Սերժ Սարգսյանը մեծապես կարևորել է հանձնաժողովի գործնեությունը որը նրա համոզմամբ երկում առևտրատնտեսական համագործակցության համակարգման կարևոր եւ հաջողված ձևաչափ է։ Ընթացիկ տարում նախագահի գնահատմամբ հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերություններում ունեցած կարևոր ձեռքբերումներից էր առևտրի եւ ներդրումների խրախուսման մասին շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումը, ինչը նաեւ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետության մասին է վկայում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մշտապես վերընթաց զարգացում են ապրել, եւ դա տեղի ունեցել երկուստեք ջանքերի ու փոխադարձ քաղաքական կամքի շնորհիվ։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ ներկայումս երկում հարաբերությունների օրակարգը ներառում է ամենատարբեր ոլորտներ՝ քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, հումանիտար եւ այլն, որոնց շրջանակներում տարեստարի նոր ձեռքբերումներ են արձանագրվում։ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգներն ամուր գործընկերային հարաբերություններ ունեն թե երկում, թե բազմակողմ համագործակցության ձևաչափերում։ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել տարիներ շարունակ Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, տարբեր ոլորտներում բարեփոխումներին, ժողովրդավարության եւ քաղաքացիական հասարակության կայացմանը Միացյալ Նահանգների ցաբերած աջակցությունը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ ԱՄՆ ջանքերը։ Նախագահը կարևորել է նաեւ Միացյալ Նահանգների որպես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկրի Շարունակական ջանքերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալը եւս բարձր է գնահատել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը, ընդգծելով, որ Հայաստանը ժամանել առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների գահատանքը հայտնելու անվտանգության բնագավառում երկկողմ համագործակցության համար, որը ըստ նրա հատկապես կարևոր է գնահատվում համաշխարհային վերջին զարգացումների եւ Փարիզում տեղի ունեցածի համատեքստում։ Ուրախ եմ լինել այստեղ Երևանում եւ օգնել մեր երկու երկրների մինչեւ արևտրային կապերի սերտացմանը տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի միջոցով։ Մենք տեղի մեր գործընկերների հետ շարունակում ենք աշխատել աջակցելու Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ ժողովրդավարական զարգացման, այդ թվում նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված հանրակրվեի թափանցիկության, ներառականության ու ներկայացուցչականության հարցերում ասել է Բրիջիտ Բրինքը։ Հավանական եմ համարում, որ նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի հանդիպումը կլինի առաջկա շաբաթների ընթացքում դեկտեմբերի սկզբին։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գերագույն մարմնինիստի ավարտից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Մենք բանակցային գործընթացի կողմնակից ենք եւ գտնում ենք, որ խնդիրը բացառապես պետք է ունենա խաղաղ կարգավորում Մինսկի խմբի ձևաչափում հայտնի 3 սկզբունքների վրա, իսկ թե որ օրը որտեղ նախագահի աշխատակազմը օրենքով սահմանված կարգով կտեղեկացնի։ Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների ենթադրյալ կազմակերպիչ Բելգիայի քաղաքացի Աբդելհամիդ Աբաուդը սպանված է։ Այս մասին գրում է Washington Post պարբերականը, որի տվյալներով Աբեկչին ոչնչացրել են Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում ֆրանսիական հատուկ նշանակության ջոկատայիների կողմից բնակարանի գրոհի ժամանակ։ Նոյեմբերի 17-ին Բաքվի Օլիմպիական մարզադաշտում տեղի ունեցել Ադրբեջանի ու Մոլդովայի ֆուտբոլի երիտասարդական հավաքականների հանդիպումը։ Խաղի մեկնարկից առաջ հայտարարվել է Փարիզում աբեկչության զոհերի հիշատակին լրության րոպե։ Սակայն ոդքի կանգնելու ու զոհվածների հիշատակը հարգելու փոխարեն հավաքված երկրպագունները սուլել են սկսել։ Խաղը ցուցադրվում էր ուղիղ հերարձակմամբ։ Նմանատիպ միջադեպ էր գրանցվել Ստամբուլում։ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուները սլոսներով են դիմավորել Հունաստանի հետ ֆուտբոլային խաղից առաջ հայտարարված լրության րոպեն։ Ավելին երկրպագուները Ալլահ Աքբար էին վանկարկում։ Խաղին ներկայ են եղել երկու երկրների վարչապետներ Ահմեդ Դավթողլուն եւ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։